muragize mwiriwe kuri mwebwe mwese muri ko mutega yo mi radio isanganiro kaze mu makuru yo rino joro muri rino nayagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amakenga ni menshi mu banyagihugu bo mu gisagara cya rumonge ko bitagiye kuborohera mu kurwanya ikiza cya korera nyuma y'aho umurwayi wa mbere arwaye korera abonekeye muri icyo gisagara kuri wa gatanu mu gihe amamoteri rapoma amazi bahora bifashisha mu bikorwa bitandukanye yazibye abigisha abashasha hafi amajyana atatu nibo bagikenewe mu buyobozi bw'inyigisho mu ntara ya mwaro umuyobozi w'inyigisho muri iyo ntara avuga ko ubwo bukene bw'abigisha bwibonekeza cyane cyane mu mashuri yuguruye yuguruwe uyu mwaka hamwe n'ibisata bishasha biherutse gushigwaho turababwira n'ibijanye n'ubutunzi aho ku bihugu ijana na mirongo icyenda byakozweho amatohoza n'abahinga b'ibanyi y'isi yose uburundi buza ku mwanya w'ijana na mirongo itanu na kabiri mu cyegeranyo cy'ikigo doing business cy'uyu mwaka wa cy'uyu mwaka wa 2016 ku bijanye no gushinga amashira hamwe icyo cyegeranyo kikaba cyerekana ko igihugu cy'u Rwanda kiza ubwa mbere Somalia nayo ikaza mu kibanza cya nyuma ano makuru mugiye kuyashikirizwa nanjye Didier niyo niyo nzima mu binga bw'ivyuma turi kumwe na Aime Toussaint Mitebutsi kuri wa gatandatu baragumutse babonye umukenyezi arongo yishyirahamwe ry'abarimyi b'umuceri yahora yahora afunzwe arekuwe uwo nawe cyo kimwe n'umunyeza mu w'ikibanda gishungurwamwo umuceri bari bafunzwe ku mvo z'amatohoza ku bijyanye n'umunyabigega w'iryo shyirahamwe nyene yarashwe ategwa na grenade hari mu ndwi iheze ni nkuru twate guri wen aspektuskalitasik abo banyagihugu basa n'abagomotse kuri uyu wa gatandatu bari bihereje amabarabara ngo baje ku gipolisi ahafungiwe umunyezamu w'ikibancishira hamwe ry'abaremye b'umuceri ngo nawe afungurwe bakavuga ko ataco babona ari karazira abatware bo mu gisagara ca gatatu bagumye babahwamika babasaba gutekereza bababwira ko bazobabariza ibyo bariko bararondera aho bagomoka bari babonye umukuru w'ishira hamwe b'umuceri mutumwa nka Jane afunguwe nkuko bivugwa na Ndarute Pamfire Claire arongoye igisagara ca gatatu Ego ejo baragumutse igihe cy'umugoroba gutindaho telefone mustanteri mustanteri nkamubwira nti abanyagihugu baragumutse kubera urubanza rw'umunyezamu n'umukuru w'ikibanda bari basanzwe bapfunzwe barekuye umwe umwe akaguma apfunzwe twebwe rero tukibaza tuti mbe ikituma abanyagihugu bagira bagumuke bavuze bati none dose iratohojwe ubu iraheze nibatubwira icaha cagirizwa uwo munyezamu uwo mutware mu gisagara cya gatatu kuko abanyagihugu baguma bagomba kumugumukana yaha havuye azinduka ku biro by'inyamirama bikuru y'uwimana kubaza ingene uwo mukenyezi yarekuwe kugira ngo aronke inyishu aha abo banyagihugu nje kubaza upeje igituma yarekuye uwo muntu ndamubaze ko amatohoza biba yarayahejeje akaba yarayahejeje akaba yagirwa n'icyo cyaha uwo munyezamu aheza bitwereke nicyo mbwira abanyagihugu kugira batekane tubamenyeshe ko mutumwa nka Jean arongoye ishyirahamwe ry’abaremyi b'umuceri muri ico gisagara cya gatatu cyo kimwe n'umunyezamu w'ikibanda gishingurwamwo umuceri bari bafunzwe ku mvo z'amatohoza ku kubijanye n'umunyabigega w'ishyirahamwe yahatswe kugandagurwa kuwa mungu w'indwi iheze imana igakinga abantu batamenyekanye baramurashe baramuhusha bongera bamutera grenade yamukomerekeje bikomeye n'ubu butoyiga mariyeri akaba akiri mu bitaro mu igipolisi basaba abo banyagihugu gutekereza bakarindira ko amatohoza arangira Specialitas, Caritas kabanyani bubanza radio isanganiro arakoze space caritas kabanyana muyavugwa mu mutekano hari umuntu yarayapfu yakubiswe n'abanyagihugu bo ku burarana muri commune matunga intara ya Kayanza umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi amenyesha ko barabasuma babiri bagomba kwiba bateshwa n'abanyagihugu mu nyuma barabakubita cyane Pierre Nkurikiye asanzwe avuga igipolisi cy'u Burundi amenyesha ko batanu mu bakubise abo bivugwa ko arabasumwa abasuma nako bamaze guhagarikwa turabandanya n'amakuru mu bijyanye n'ubutunzi ku bihugu ijana na mirongo icyenda byakozwe ko amatohoza n'abahinga b'ibanki y'isi uburundi buza ku mwanya w'ijana mirongo itanu na kabiri mu cyegeranyo cy'ishyirahamwe cy'ikigo doing business cy'uyu mwaka ku bijyanye no gushinga amashyirahamwe icyo cyegerano icyo cyegeranyo cyerekana ko igihugu cy'u Rwanda kiza ubwa mbere Somalia nayo ikaza mu kibanza cya nyuma mu bifatirwa ko n'icyo kigo harimo umwanya gushinga ishyirahamwe bimara no korohereza abanyamitahe ni mirekanyange abitubwira Ico cegeranyo kigira cumi na kane c'ikigo kiraba ibijanye no gushinga amashirahamwe arico doing business cuno mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu cakozwe n'abahinga b'ibanki y'isi yose bagikora mu bihugu ijana na mirongo icenda harimwo mirongo ibiri na bine vyo muri afurika yo munsi ya sahara kibishira habona kwa mirongo ibiri na gatanu gitugutu ibirabwa na doing business kugira ngo itondeke ibyo bihugu n'icumi hakaba harimwo umwanya bitwara mu gushinga ishyirahamwe ukuriha amakori n'amatagisi ugukingira abanyamitahe ugushikira ingurane ukuronswa uruhusha rwo kubaka no kuronswa umuyaga nkuba n'ibindi mu bihugu bigize afurika y'ubuseruko byakozwemo itohoza kiretse ubuganda igihugu cy'u rwanda nicyo kiza ubwa mbere ku mwanya wa mirongo itandatu na kabiri mu gushinga ishyirahamwe bikaba bigeze haheze ku masaha atatu ubugira kabiri haza igihugu cya Kenya kiri mu kibanza c'ijana n'umunani hagakurikira Tanzania igira ijana na mirongo itatu n'icenda Burundi bukaza mu kibanza ca kane bufise ikibanza c'ijana na mirongo itanu na kabiri ugushinga ishirahamwe bikamara amasaha ari munsi ya mirongo ibiri nane Sudani y'Epfo ikabiza ubwa nyuma naho biruko ikigo corohereza abanyamitahe mu Burundi arico API kimenyesha ku rubuga ngurukana bumenyi bwago ku Burundi bugumana ikibanza cabwo ca mbere ku bijyanye no gushinga ishirahamwe bukagira munani ku bijanye no guhindura nyene ishirahamwe ico bita transfer de propriété mu rurimi rw'igifaransa bukaza mu kibanza ca 17 ku bintu bibiri arivyo ugukingira abanyamitahe no kuriha amakori bukagira n'ikibanza ca 27 mu rudandazwa mbibe no gukora ivyo biyemeje ico bita execution de contrat mu rurimi rw'igifaransa kuri urwo rutonde rwa doing business uyu mwaka wa 2016 igihugu ca Somalia nico kiza gukorera mu kibanza c'ijana na mirongo icenda sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro tubandaniriza no makuru kubije mu bijanye n'amagara y'abantu nari nabwiye nabibabwiye mu make amakenga ni menshi mu banyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge ko bitagiye kuborohera kugwanyikiza ca korera ni nyuma yaho umugwayi wa mbere agwaye korera abonekeye muri ico gisagara kuri uyu wa gatanu amamotera poma amazi bahora bifashisha mu bikorwa bitandukanye yarazivye userukira Regidezo mu Rumonge avuga ko iyo ngorane kuva mu nzira bidatevye mu Rumonge ni nkuru tubaza Jean Pierre Misago kuva kuwa gatanu w'indwi turangije umurwayi wa mbere wa korera avuye muri karitsiye rukinga mu gisagara cya rumonge yarakiriwe mu kigo kijejwe kuvura korera ku bitaro vya leta mu rumonge ni mu gihe cumi na babiri bose bari bamaze kwakirwa muri ico kigo bava inyuma y'igisagara cya rumonge cyane cyane mu minago kuva ico gihe amakenga ni yose mu banyagihugu baba mu gisagara cya rumonge ko kurwanya korera bitazokoroha ikiza kihashitse mu gihe amakaritsiye nka yose y'icyo gisagara yugarijwe n'ubukene bw'amazi atangwa na regidezo ukwezi kugiye kurangira amazi yahora bafasha mu bikorwa bitandukanye byo mu ngo ubu abatari bake bakaba basubiye gukoresha amazi y'ikiyaga tanganyika izake habyarimana arongoye regidezo mu rumonge aremeza ubwo bukene avuga ko bwaturutse ku mapompa abiri yahora pompa igice kinini cy'amazi akoreshwa mu gisagara ca rumonge abanje gucangwa na makeyi ava mu masoko ya burambi ubu nayo nyene yagabanutse kubera uruzuba ruhamaze igihe ariko arahumuriza abanyarumonge ko ayo mapompo agiye gukorwa kuva kuri uyu wa mbere basubire kuronka amazi nk'uko byahora mu gitondo cyo kuri uyu w'imana abagwayi bakorera babiri nibo bari bakiri ko baravurirwa ahabigenewe mu rumonge muri ico gisagara nyene akaba ariho hahimbarijwe kuri uyu wa gatandatu umunsi mpuzamakungu wahariwe gukaraba amazi meza n'isabuni mu burundi jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro arakoze jean Pierre misago ubu naho tujye mu ntara ya gitega aho ubukene bw'abaganga b'abahinga n'ibikoresho bike biri mu bituma abantu badahurumbira ibitaro mpuzanara by'igitega ibyo nabyo bivugwa n'abagwayi bashima kujya kwivuriza mu bitaro biri mu zindi komine za gitega nka mutoyi muri bugendana kibimba muri giheta kibuye muri bukirasazi muganga arongoye ibyo bitaro by'igitega havuga ko ubu abaganga bahari kandi ko ibikoresho bimwe bimwe bihari naho bidakwiye ni nkuru ya Arthur Kavabushi ubwo bukene bw'abaganga b'abahinga buvugwa n'abarwayi ku bitaro mpuzantara by'igitega bubonekera ku mirongo minini iba iri imbere y'ibiro by'abo baganga abo barwayi bakemeza ko bashobora kumara n'iminsi igera kuri ibiri batarabonana n'umuganga ikindi giheza kikagora abo barwayi ngo ni uko n'abaganga b'abahinga b'abashinwa bari kuri ibyo bitaro bakoresha ururimi bataba bumva ngo n'abasanzwe bafasha abo baganga mu gusigura ingene umurwayi ababara ntibiheza ngo biborohere uretse ingorane z'abaganga b'abahinga abo barwayi baravuga ko atabikoresho ibitaro mpuzantara by'igitega bifite nk'ibyo gupima cyangwa gukora abantu ibyo byose rero bigatuma ngo baca bahurumbira ibitaro bisanzwe biri mu makomine atandukanye agize intara ya gitega aha twavuga nk'ibitaro by'umutoyi muri bugendana kibimba muri giheta hamwe na kibuye muri bukirasazi muganga jacques nduwimana arongoye ibitaro mpuzantara by'igitega ntahakana ko mu myaka iheze ibyo bitaro byari bifise ubukene bw'abaganga n'ubw'ibikoresho ariko akamenyesha ko ubu byagiye birakosorwa kandi ko mu baganga b'abahinga bafise uko ari munani harimo umurundi umwe n'abashinwa indwi ku bijyanye n'ibikoresho ngo naho bagifise ibidakwiye ngo ibihari birafasha gutunganiriza abarwayi ku rugero rushimishije ngo naho bagikeneye ibitari bike arituruka bagushi gitega radiyo isanganiro tukiri mu bijyanye n'amagara y'abantu tuve igitega tujye mu ntara ya karusi abanyagihugu bo mu ya buhiga gitaramuka na bugenyuzi mu karere k'ubuvuzi kabuhiga ntibakigura amakarata yo kwivuriza ko ayo bita carte d'assurance maladie mu rurimi rw'igifaransa kandi ngo n'ugutanga intererano isanzu itangwa kugira ngo ruse habaniha ibandanye ikora ngo ntibakiyatanga ivyo bimenyeshwa na muganga rogo ya karere k'ubuvuzi kabuhiga cyo kimwe na mustanteri wa buhiga bakemeza ko hari n'abanya abanyagihugu batagishobora kuriha amahera yo kwivuza ntibashobore no gutaha bakize kubera ko amahera yabaye menshi kubera kubura ako gakarata ni nkuru ya Blaise Pascal kararumiye aho mu Karusi. muganga arongoye akarere k'ubuvuzi ka buhiga mu ntara ya karusi avuga ko abanyagihugu batakigura amakarata yo kwivuriza ko carte d'assurance maladie mu gifaransa ngo agereranije n'igitigiri cy'imiryango iba muri ako karere k'ubuvuzi ka buhiga kagizwe n'amakomine ya buhiga gitaramuka na bugenyuzi abamaze kugura izo karata zo kwivuriza ko ni bakeyi cyane bamenyesha ko batarashikana igice muri uyu mwaka wose muganga nduwimana desire akamenyesha ko n'abanyagihugu batanga intererano isabwa kugira ngo rusehabaniha ikorera muri ako karera ishobore kubandanya ikora ngo ni bake cyane ngo kubera ko bobo ntibashikana n'igice cya gatatu cy'abahaba akamenyesha ko buri muryango wari usanzwe usabwa amafaranga igihumbi oui musantire wakomine buhiga nta karoti imana faraziya nawe nyine arabyemeza akavuga ko ibitigiri by'abagura ako gakarata ngo nabo nyine mu ntwaro babona ko byagabanutse rwose bakagira amakenga ko n'iyo ruseha baniha isanzwe yunguruza abagwaye gushika kuri ibyo bitaro ibuhiga ngo ushobora guhagarara ngo kubera ubukene bakamenyesha kandi ko hari n'abanyagihugu ngo kubera ko baja kwivuza hanyuma bagasanga amahera ari benshi bashobora kumara iminsi bari ngaho kubera amahera yagwiriye kuko batagira agakarata umuhanuzi wa buramatari ajejwe imibano ahibuye aho yari kumwe n'abanyagihugu bariko bakora ibarabara rijaho ku bitaro mu gihe rusehabaniha yari isigaye izunguruka kubera ko iryo barabara ngo rimeze nabi yamenyesheje ko mu manama ya buri wa mbere ku ndwi ngo bagiye kuza barahwimiriza abanyagihugu ngo babasigurire akamaro ko gutunga iyo karata yo ko hamwe no kuriha ayo mafaranga umuyobozi w'inyigisho muri iyo ntara Salasiere Ntakamurenga avuga ko ubwo bukene bw'abigisha bwibonekeza cyane cyane mu mashuri y’uguru uyu mwaka hamwe n'ibisata bishasha biherutse gushigwaho abigisha bashasha bakenewe cyane cyane mu masomero y'inyuma y'ishure shingiro kurusha yo ku rugero rw'ishure shingiro muri iyo ntara ni nkuru ya Laurent Ndikuriyo gihe haheze hafi ukwezi kumwe umwaka w'ishure w'ibihumbi na cumi na gatandatu ushira uw'ibihumbi na cumi n'indwi utanguye mu ntara y'umwaro haracabuza abigisha bashasha ijana na mirongo irindwi n'indwi mu mashuri y'inyuma y'ishure nshingiro ku rugero rw'ishure nshingiro hakenewe abigisha bashasha ijana na cumi n'indwi muri abo mirongo na batanu bakaba bakenewe kuva mwaka w'indwi gushika mwaka w'icenda ku rugero rw'ishure nshingiro komine ikeneye abigisha benshi bashasha mu ntara y'umwaro ni komine ndava ikibuza abigisha bashasha mirongo itatu na batatu ikakurikirwa na komine nyabihanga na rusaka ahakenewe mirongo ibiri na batatu bashasha mushasha kuri komine ku rugero rw'inyuma y'ishuri nshingiro nago komine nyabihanga izi imbere ikaba ikeneye abigisha bashasha mirongo itanu n'umwe igakurikirwa na kayokwe hakibuze abigisha bashasha mirongo ine na batatu nk'uko ibiharuro dukura mu buyobozi bw'inyigisho muri ntara ya mwaro bivyerekana umuyobozi w'inyigisho mu ntara ya mwaro saratire ntakamurenga avuga ko ubwo bukene bw'abigisha bashasha butumwa n'amasomero mashasha yubatswe hamwe n'ibisata bishasha birutse kuvuka muri uyu mwaka w'ishure avuga ko hari ivyigwa bimwe bimwe nk'igiswahili na filozofi bironka bigo bigoranye abigisha bovyigisha ubwo arongo inyigisho mu ntara mwaro ngo n'uruhusha rwo gutanga akazi kubigisha b'abakutsa kivi ntiruratangwa n'ubushikiranganje bubijejwe amenyesha ko raporo ivyerekana imaze kurungikirwa ababarongoye imwaro rohandi kuri radio isanganiro arakenuye Laurent Ndikuriyo mu kurangiza no makuru abana banaho nikora barenga igihumbi n'amajana atandatu bo muri zone Ramba commune Kabezi mu ntara ya Bujumbura benshi bita Bujumbura Rirare nibo barongejwe imfashanyo gizwe n'amakaye n'ishirahamwe ritabara imbabare kuri ahuje kuri uyu wa gatandatu aho ni mu gihe abo bana baherutse gutangura ishure badafise ibikoresho bikwiye ni nkuru ya Gildas Ruweri ngabo yari yahishikiye Iyo mfashanyo yatanzwe n'ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge ku bana batishoboye cyane cyane abana b'imfuvyi abana bo mwibarabara abana b'abatwa hamwe n'abagendana ubumuga ngo ije gusahiriza abo banyeshuri ngo kuko ije bari bayikeneye uno mubyeyi yari aherekeje umwana wiwe aratubwira uko yavyakiriye turashimye kwabagira neza baduha dukaye tw'abana hari hagezeho abana bakehanirwa ku makaye bakaguma babirukana twavuga ati ni ukuri abakuru wari uje barakoze kuduha amakaye y'abana bagahora baragiyuko n'abavyeyi baduha amakaye y'abana amashyirahamwe yodufasha ko tubayeho nabi natwe dusanzwe turaba twadufise uburyo buke ntitugire icyo twifashize rero bari bakwiye kuza baradufasha haragera igihe tubura amakaye y'abana tukabura amarakurira abana ku ishuri ku bw'umuhanuzi mu buyobozi bw'indero muri komine kabezi ari nawe yari mu bakiriye iyo mfashanyo akongera agahagarikira itangwa ryayo avuga ko imfashanyo yatanzwe ikwiriye nubwo hari abandi banahonikora bataronse iryo shyirahamwe rikaba ryategekanije gutanga amakaye ku bana ibihumbi cumi n'indwi amajana abiri na mirongo ibiri n'indwi bo mu ntara ya bujumbura rirara kandi uwo mugambi uriko mu gihugu cose ni kuri iyo nkuru rero ya Gildas Ruberingabo turangirije ko ano makuru mugabo abatashoboye kuyakurikirana yose ndabibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize amakenga ni menshi mu banyagihugu mu gisagara cya Rumonge ko bitagiye kuborohera kugwanyikiriza cya nyuma yaho umugwayi wa mbere agwaye korera abonekeye muri ico gisagara kuri wa gatanu mu gihe amamoteri apoma amazi bahora bifashisha mu bikorwa bitandukanye yazivye abigisha abashasha hafi amajana atatu nibo bagikenewe mu buyobozi bw'iyi nyigisho mu ntara ya mwaro umuyobozi w'inyigisho muri iyo ntara avuga ko ubwo bukene bw'abigisha bwibonekeza cyane cyane mu mashuri yuguru uyu mwaka hamwe n'ibisata bishasha biherutse gushigwaho twababwiye n'ibijyanye n'ubutunzi aho ku bihugu ijana na mirongo icyenda byakoze ko amatohoza n'abahinga b'ibanki y'isi uburundi buza ku mwanya w'ijana na mirongo itanu na kabiri mu cyegeranyo cy'ikigo doyingi bizinesi cy'uyu mwaka ku bijyanye no gushinga amashyirahamwe reka rero nshimire mwebwe mwese mwashoboye gukurikirana makuru nshimire Emile na Emetu Semitebutsi yafashije mu binga bw'ivyuma amakuru mukaba mwashikirijwe nanje Didier niyo ndabifurije ijoro ryiza ariko ndamenyeshe ko mu mwanya muca mukurikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri no dusozereye turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ino ndwi dusozereye byobabera byiza mwitwaje urwandiko rwerekana ubugeni bwanyu igihe musohokanye n'umukenyezi wanyu byandikwa n'ikinyamakuru iwacu mu ntangamarara abategetsi bakeneye kuvavanura n'imigenzo imwe imwe itesha agaciro umuntu nko kudandaza umubiri no kurenga ibigo biteye kubiri n'ubuntu n'imico y'ikirundi ntawo byihanganira Icyo kinyamakuru kigashimangira kivuga ko igipolisi kijeje gukingira abana n'imigenzo cashizweho kubera ibyo. Ariko rero kibabazwa nuko atawucarukana ifatwa ry'ikivunga mu mahoteli yo mu makartier abamwe abantu benshi yagendewe na iwacu. Abasaza, abakiri bato, imiyabaga kubaherutse kubaka nabo urwandiko rwerekana ko koko bubatse nigo rubahakura. hirya gato igipolisi kivuga ko ari uruhigi ku badandaza imibiri uburundi nta ububwiriza ariko bufise ibyo bubwirizwa kubahiriza ikinyamakuru iwacu kigaruka ku kiganiro jamal benomar umuhanuzi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru wa onu yahaye icyo kinyamakuru mu rugendo rw'iwaha mu burundi kuva itariki mirongo ibiri na gushika mirongo ibiri n'icenda gitugutu mu byo iwacu yamubagije harimo uko abona ingingo ziherutse gufatwa n’u Burundi nk’ukwikura muri sentare mpuzamakungu ryo guhana ibyaha eka no guhagarika by'imfatakibanza imigenderanire n'ishami rya oni rikurikirana agateka kazina muntu mu burundi kubw'iyo ntumwa ngo bisigura ko hari ukutumvikana kurenze hagati ya leta y’u Burundi n'amakungu n'imigenderanire atako yifashe ibuze ukwizerana bikaba bikenewe ko yokogwa neza urwego rw'abashingantahe rwasuriye kuronka ikibanza cyago mu nyigisho z'igice kigira kabiri cy'ishuri nshingiro nk'uko byandikwa n'ikinyamakuru la voix de l'enseignant igice kinini cy'inyigisho z'ubuntu zo mu mwaka wa mbere inyuma y'amashuri shingiro zishimikiye ku ibanga ry'umushingantahe abaregwa bazokwigishwa ingeso nziza z'umushinganahe ugushyikirizwa inahe n'akamaro k'umushinga nahe mu kibano mu byerekeye gutorera umuti amatati bidaciye mu ngimba abigisha icyo cigwa baremeza ko izo nyigisho zizotuma abanyeshuri bahindura ingeso zimwe zimwe kugira ngo base bashushe n'abashinga ntahe kugira ngo ibyo bishoboke abo bigisha basaba ko ikoreshwa ukuna kuriya kwijambo umushinga ntahe ryohagarara Inumbero ku ruhande rumwe mu kwigisha ukwigisha bashimitse urwaruka Burundi ingeso nziza z'abashinga nahe ku rundi ruhande izo nyigisho n'akaryo keza ko kwiga agateka na muntu nk'ibijyanye no gutabara abandi mu bihe by'ingwano amakuru ashyikirizwa n'iminyamakuru twimirije guhimbaza umunsi wahariwe ingoma vyandikwa n'itororokanirizo net press integuro y'itegeko ishiraho umunsi wahariwe ingoma iri kwirigwa uwo munsi ukazohimbazwa uko umwaka utashe itariki 26 munyonyo umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'imico kama yamenyesheje ko iyo nteguro iriho kuva mu mwaka wa 2007 ngo ni igihugu kimenyekane no mu makungu ibi nabyo bikerekana ubutunzi n'ubwiza by'igihugu ku bwitororokanizo ry'amakuru wa BP ubwo busuma bushigwa habona n'indongozi mu makomine n’ububera mu mazu mu mirima no mu mararo y'inka bikaba bivugwa mu makomine atanu yose agize iyo ntara ya bubanza ku kwagirizanya uburozi navyo ABP ivuga umuhano umwe uri kutotezwa muri komine bubanza n'umutama yahatswe kwicwa n'ababanyi muri komine musigati buramatari w'ibubanza yasavye abagize komite z'umutekano n'abajeje umutekano gukora neza igikorwa cyabo. ikinyamakuru iwacu kigaruka ku bubatse batandukanye mu bibanezera no mu nteguro y'akazoza kabo nk'uko iwacu vyandika bamwe muri abo bubatse barushanya imyaka yababa mirongo itatu umugabo w'imyaka mirongo itanu n'umunani yagize ubugeni n'umwigeme w'imyaka mirongo itatu yarahegeje kaminuza ati iyo ndi kuvugana n'abavyeyi biwe kuri politike mu myaka ya 18 sanga umukenyezi wanje atari bwavuke ariko kubwiwe iryo tandukaniro ry'imyaka ntacyo ritwaye igikuru nibishobisho umwe wese afitiye uwundi hirya gato ni umukenyezi aherutse kugira ubugeni n'umugabo amurusha imyaka mirongo itatu twemeye ibyo yayagiye ikinyamakuru iwacu ngo kwezwe n'amahera uwize ibijyanye n'inyifato akabona ko ubutandukane mu myaka y'abubatse bushobora kuba intandaro yo kutumvikana urungano rutandukanye ibyiyumviro bitandukanye ukunezerwa gutandukanye n'inyifato zitandukanye nino ngaha turangirije ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ino ndwi dusozereye mwayashikirijwe na mihai kanyange hamwe na Didier niyo nzima tubifurije ibihe byiza ngaho iwanyu naho ubutaha amakuru